بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وتثبت في يفعل بضم العين كوجه يوجه أوجه لا توجه إلى الآخر Evet İzzi'den 27. dersimize geldik. Mu'tellül fa yani faül fiili illetli olan misal konusunu, misal fiilini işlemeye devam ediyoruz. misalul vavi okuyorduk. Misalul vavi demiştik ya misal iki çeşit. Bir misalul vavi var bir de misalul ya'i. Şimdi misalul vavi okumaya devam ediyoruz. Dedik yef'ilu sigasında vav atılıyor. Misalul vavi yef'ilu kalbına gelse vav atılıyor. Yef'alu da atılmıyor dedik. Yef'alu da atılmıyor. Şimdi de diyoruz ki ve tesbitu sabit kalır. Yani yine vav sabit kalır. Fi yef'ulu yef'ulu sabit kalır. Yef'ulu sabit kalır. Yani misali vavi yef'ulu sigasına da gelse zaten fiile mudare ya yef'ulu olur. Ya yef'ilu olur ya yef'alu. Hangi bab olursa olsun, hangi kalıp olursa olsun mudare ya yef'ulu gelir, ya yef'alu gelir, ya yef'ilu gelir. Mesela birinci babtan olsa yef'ulu gelir mudare'e. Veya altıncı babtan olsa yef'lu gelir. İkinci babtan olsa yef'ilu gelir. Üçüncü babtan olsa yef'alu gelir. Dördüncü babtan olsa yine yef'alu gelir. Neyse. Demek ki mudari'e yef'ulu olarak gelirse bir dammil ayni, aynın dammasıyla yani aynın fiilin dammasıyla ne gibi? Ke gibi. Ke ve cuhe yevcuhu ve cuhe yevcuhu gibi. Kaçıncı babtandır? Beşinci babtan. Fe'ule yef'ulu babından hatırlayın. Hasune yahsunu babı yani. Sadece lazım fiiller bu babta geliyordu. Binayı hatırlayın. Vecuhe yevcuhu ucuh emir. Vecuhe madi yevcuhu mudare ucuh emir. E, hasune yahsunu uhsun gibi. Vecuhe madi manası şerefli oldu. Şerefli oldu. Yani e, toplum içerisinde seçkin bir insan oldu. Toplum içerisinde seçkin, şerefli, muteber, itibarlı bir insan oldu. O mana geliyor. Vecuhe yevcuhu mudare ucuh emir yani şerefli ol, itibarlı ol. La tevcuh şerefli olma, itibarlı olma manasına geliyor. Nehi hazır. Bakıyoruz ne oluyor? Vav atılmıyor. Yef'lü sigasında vav atılmıyor. Evet, bu da gitti. Ve huzifetil vavu vav hasfedildi min yata'u. Dikkat edin. Yata'u yef'alu sigasında. Değil mi? Yavta'u. Vav atılmış. Vav'ı geri getirsek yavta'u olur. Yavta'u. Evet. Bundan atılmaması lazım. Çünkü demiştik yef'aludan atılmaz. Yef'iludan atılır ama burada atılmış. Yavta'u olması gerekirken vav atılmış. Halbuki yef'aluda dedik vav atılmaz. Burada atılmış. Ve huzifet hasfedilir, edilmiş veya ve huzifet hasfedilmiş. El vavu vav, vav hasfedilmiş. Min yata'u ve yasa'u ve yada'u ve yaka'u ve yada'u. 1, 2, 3, 4, 5 tane fiil burada bize gösteriyor. Fiil-i mudare. Her beşi de yef'alu sigasında. Her beşi de yef'alu vezninde. Ama her beşinden de vav atılmış. Halbuki normalde atılmaması gerekirdi. Niye atılmış? Bunun cevabını arıyoruz. Niye atılmış? Ve huzifetil vavu min yata'u. Yata'u olması gerekirken madisi vati'e. Şimdi bunun manası bastı, ezdi manasına geliyor. Bastı, ezdi. Yavta'u yani basar, ezer manasında. Yesa'u geniş oldu, geniş olur. Yesa'u fiile mudara, geniş olur. Geniş oluyor manasında. Hani ayete geçiyor ya ayetel kürsü. Vesi'e Vesi'e geniş oldu. Vesi'e kürsüyhü semavati vel ard. Cenab-ı Hakk'ın kürsisi bütün yer ve göklerden daha geniş, daha kapsamlıdır. Yeda'u bu da bırakmak manasında. Veda'a bıraktı. Yeda'u bırakır. Yeda'u bırakır. Yeka'u vaki oldu. Hani vaka'a yeka'u. Vaki oldu manasında. Vaki olur manasında. Yeka'u feli mudarı vaki olur manasında. Yeda'u bırakır manasında. Evet, yeda'u bırakır. Yani yetruku manasında. Terk eder. O mana. Manaları bunlar. Şimdi bunlar bizim konumuz şu. Bunlar yef'alu vezninde olmalarına rağmen vav atılmış halbuki normalde atılmaması gerekirdi. Niye atılmış? Şimdi sebebini söylüyor. لِأَنَّهَا çünkü onlar bunlar yani yata'u yasa'u yada'u yaka'u yada'u onlar fil asli asılda asılları yef'ilu veznindeymişler bil kesri aynül fiilin kesresiyle. Yani aslında yata'u yevti'u imiş. Yevti'u. Yesa'u yevsi'u imiş. Yada'u yevdi'u imiş. Yaka'u yevki'u imiş. Yada'u yevdi'u imiş. Evet. Bunlar böyleymişler. Şimdi öyle olunca tabi ne oluyor? Atılıyor yef'ilu sigasında olurlarsa ne oluyor? Atılıyor. Ha. Şimdi bunlar atıldı. Vav bunlardan atıldı. Vav gitti. Yavti'u oldu yati'u. Yavsi'u oldu yasi'u. Yavdi'u oldu yadi'u. Yavki'u oldu yaki'u. Yavdi'u oldu yadi'u. Peki bunlar niye fethaya döndü? Mesela yati'u olması gerekirdi. Yesi'u tamam vav'u attık. Yef'ilu bunların aslında yef'ilu babındadırlar. Vavları atık yatıyor olması lazım. Yasi'u, yadi'u, yaki'u, yadi'u olması lazım. Niye bunlar fetha yapıldı? İşte söylüyor. Ve futihat fetha edildi aynül fiil yani. Bunlar aynül fiili kesreliydi ya. Vav atıldıktan sonra niye fethaya dönüştü? İşte diyor ve futihat o fethaya çevrildi. Yani o aynül fiil. Bunların aynül fiili fethaya çevrildi. Li harfil halki halk harfi olduğu için. Bakın hepsinde halk. Halk harfleri neydi? الحاء والخاء والهاء والهمزة والعين والغين هاتر لايم بناي ويا ازيدا ذا جيتشور التي تانا حرف حلق ور حي خي عين غين هي همزة شندي بونلار دا يتا اودا يتا اونون لام الفعلي همزة حرف حلق يسع عين حرف حلق يضع عين حرف حلق يقع عين حرف حلق يضع عين حرف حلق ها بونلارن لام الفعلي حرف حلق تمام حرف حلق yef'alu babında gelebilir ama illa gelmek zorunda mıydı? Hayır. İlla gelmek zorunda değil. Bunlar da yef'alu babında gelmek zorunda değiller. Ama dile ağır geldiği için burada Araplar bunu yef'alu yapmışlar. Yani yati'u dile ağırdır. Kesreden dammaya geçmek. Yasi'u ağır. Yadi'u ağır. Yaqi'u ağır. Yadi'u ağır. Dile ağır geldiği için Araplar bunu çünkü harfi halk var ya sonları harfi halk ağırdır. İşte hem harfi halk var, hem harfi halkın üzerinde damma var, o da ağır. Bir de kesreden dammaya geçiş, o da ağır. Bunlar işte sıklet olduğu için bunu fetha yapmışlar. İşte ve futihat. Vav atıldıktan sonra fetha yapılmış. Niçin? Li harfil halki. Harfi halk sebebiyle. Harfi halk ağırlığa sebep olduğu için. Bu da tamam. Ve min yezeru. Hadi bunlar bundan dolayı atıldı. Peki yezeru'dan niye atıldı? Yazaru'dan niye atıldı. Yazaru yevzeru yani bunun aslı yef'ilu da değil, yevziru da değil. Yevziru da değil bu. Bundan niye atıldı. Hadi bunların aslı yef'ilu dedik. Ama yezeru'nun aslı yevzeru. Yevzeru yani yevziru da değil. Alime ya'lemu babında. Vezire yevzeru. Vezire yevzeru. Bundan niye atıldı? Diyor ki li olduğu için yani yazaru olduğu için bir mana yada'u bu da yada'u manasında olduğu için. Yukarıda yada'u geçti ya. Hani yada'udan atılmış bundan da atıldı. Yani bundan atılmasının sebebi aslı yef'ilu değil bunun. Bunun atılmasının sebebi yada'u manasında. Yada'u yani yatruku terk eder. Ya da yazaru da terk eder manasında. Yezeru yani terk eder, terk ediyor manasına gelir. Li kavnihi olduğu için. Li için. Kavun olma. Kavnihi onun olduğu için. O olduğu için. Ne olduğu için? Bir mana yada'u. Yada'u manasında olduğu için. Ve ematu öldürdüler. Emate öldürdü. Ef'ale yani emvete kökü emvete. Evet kökü emvete. Demek ki bunun kökü emvete yumvitu imvaten. Emvete öldürdü yumuvitu öldürür. Tabi emate yumitu oluyor. Ve ematu öldürdüler. Evet ve ematu öldürdüler. Kimler öldürdü? Ve ematu yani sarf uleması öldürdü. Peki sarf uleması neye dayanarak öldürdü? Araplara dayanarak. Çünkü Araplar öldürdü. Neyi öldürdüler? Ve ematu madiye yeda'u ve yezeru yada'u ve yazarunun madisini öldürdüler. Yani yada'u ve yazarunun madisi yok. Arapçada yada'u ve yazarunun madisini bulamazsınız. Hiçbir yerde ne Kur'an'da ne hadislerde ne kitaplarda ne konuşmalarında kesinlikle ne kadar ararsanız arayın Arapçada yeda'u ve yazarun madisi yok. Yani veda'a yok. Vezere yok. Şimdi olmadığı için aslında bunu Araplar öldürmüş. Araplar kulu öldürmüş yani kullanmamışlar. Yani kafasını kesip mezara <laughs> gömmüşler. O manada değil yani. Kullanmamışlar yani. Bunların yeda'unun madisini kullanmıyor Araplar. Yezerunun madisini kullanmıyor. Kullanmayınca sarf uleması da bunu yok sayıyor. Bakın sarf uleması bunu istimal etmiyor. Halbuki kaideye göre yeda'u fiili mudara. Madisi ne olur? Veda'a olur. Çünkü biliyoruz burada hasfedilen vav'dır. Vav olmasa ya olsa hasfedilemez. Ha. Yezeru da biliyoruz vav'dır. Vezeredir. Kurala göre elimizde kaide var, kanun var. Biliyoruz hemen çıkarabiliriz. Veda'i vezere. Mazisini bulabiliriz. Ama diyor ve ematu öldürdü. Yani yok saydılar sarf öleması. Niye? Çünkü Araplar bunu kullanmadılar. Madiye yeda'u ve yezeru. Ya da onun mudara'i var kullanılıyor ama mazisi yok. Yazarının mudara'i var kullanılıyor ama mazisi yok. Manası tabi terk ediyor manasında. Ya da o terk ediyor, ya zaru terk ediyor. Evet. Ve hasful fa'i fil mustakbeli delilun ala ennehu vavyun. Peki bunların madisi kullanılmıyor. Bunların madisi kullanılmıyor. Biz bunların madisi o fa'ül fiil nedir? Vav mıdır yoksa ya mıdır? Nereden bileceğiz? faul fiil vav mıdır yoksa ya mıdır? Nereden bileceğiz? Diyor ve hazful fa'i. İşte bu mudaraatta fa'nın hasfedilmesi yani faul fiilin. Faul fiilin hasfedilmesi fil mustakbeli mustakbelde yani mudara fiilinde mudara fiilinde faul fiilin hasfedilmesi delilün delildir. Neye delildir? Ala şuna ki ennehu muhakkak ki bu vaviyyün. Bu yeda'u ile yezaru vavidir. Yani mazileri veda'a ve vezeredir. Yani misali vavidir. Eğer vavi olmasaydı hasfedilmezdi. Eğer ya olsaydı hasfedilmezdi. Zaten hemen aşağıdaki satırda geliyor. Gerçi onu yarınki dersimize bırakacağız. Hemen bakın ve emmel ya'u fetesbutu ala kulli halin diyor. Ya her zaman sabittir. Yani misali ya'yı o ya hasfedilmez. Onu tabi yarınki dersimize bırakacağız. İşte demek ki yeda'u ve yazarun vavının hasfedilmesi delildir ki bu vavdır. Yani misali vavidir. Evet. Bugünkü dersimizde yeter olsun. İbareyi okuyorum. وتثبت في يفعل بضم العين كوجه يوجه أوجه لا توجه وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع لأنها في الأصل يفعل بالكسر وفتحت لحرف الحلق ومن يذر لكونه بمعنى يدع وأمات ماضي يدع ويزر وحذف الفاء في المستقبل دليل على أنه واوي